justo, eh, ene ezin egin, eri txipi bat, e, eh, semartiko harritik. Herria behitugu momentu honetan, e, elurra izaiku franko derki. Eta behizudun momentuan, pi elur pixka 6 cm gue peko leragi hoitan. Ordin, e, jazki, erria behizugu momentuko. Guentako gaitza unu duz, e, eta hilabete urrentze honetan, e, gue estazioak e, be leragia giusiak zabaltiko tizio, ordin, e, hoite behaz zian, eh? gure ergia, oiko denak zara dituk ez, sasoen entako dagin apira hartin horrin, egazki franko ederki sasoen hau abiatzen zik ez. Hauten sasoen hartz, hartziko izu franko ederki, zenren eta kuntzen zileana medioz, ez ari dizugu jogeita lau milion euro aurten sasoen berri unentako. Bai, e, zehuzen dien entako mainek, ez, telesiesa handi oikoro, ez ari handi bat e, zelikutako bat e, mainean, zunkuen gainera turtzeko beste laulikutako handi bat, eta eh, kanionak ez aitzizugu bai e, eh, hemetzuen metra eta hartino, hori e, egin dizugu, jazki, jazki gaitza hanen dizugu, eta nahi zuzuren gaitza bat, izenteek, ez egiten zenak lehen e, somartiko harria, ez dizie, jabu errezakutuko, igazki,